Witam ponownie w Sieście. Przed nami druga odsłona. Siesty dzisiaj może trochę bardziej lirycznej, deszczowej i mglistej, ale już Diane Reeves swoimi zawijasami w Misty e, zdradziła nam, że ta druga odsłona będzie jazzowa, a co za tym idzie, może nawet odrobinę puls nam przyspieszy. Benny Golson e, to jest pan, od którego ja już się wiele więcej nie spodziewałem, bo on gdzieś jest w okolicach osiemdziesiątki, a w tym wieku na saksofonie gra się trudno. Zupełnie między nami mówiąc, w każdym wieku gra się trudno na saksofonie, czego ostatnio doświadczam, ale to już lepiej jest pominąć e, milczeniem. Natomiast Benny, jeden z najwspanialszych kompozytorów jazzu, to on między innymi napisał ten zupełnie przecudowny temat I Remember Clifford. Benny wydał w tej chwili nowy album, on jest świeżuteńki, ma z tydzień zaledwie. Wśród piosenek tam także jego dawne klasyczne utwory, do których pozapraszał gości, więc e, nie brońmy im e, także wstępu do siesty. E, Benny Golson i gościnnie Al whisper of despair, but love's warm prayer, sing on until you bring back the thrill of a sentimental tune that died too soon. Well, our harmony was lost but you forgave. I forgot, whispered not, the quarrels past. You know we've had our last, so now we'll be on key constantly. Love will whisper. till you see what I we feasted when they said it wouldn't last. Gossiping voices made us break up, but you knew we still can't make up. If we forget them all, and answer keep its call. It's the truth. Whispers of troubles are an echo of the past. All it'll take to lose my clue is just a whisper, not a rumor, but of your love for me. That's how it's got to be. Our harmony was lost, but you forgave, and I forgot. Whispered not of quarrels past. You know we've had our lives, so now we'll be on key. they go on and on, especially you me. Nowy Benny Golson i Al Jarreau, ten temat oczywiście Whisper Not, ale prawdziwy jazz zacznie się dopiero teraz. Bo wiedzą Państwo, są takie premiery, na które się czeka z drżeniem serca. To są na przykład premiery nowego albumu Pata Metheny, nowego albumu, e, dajmy na to... No dajmy na to Wentona Marsalisa, bo po nim to naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać. Więc są to, mm, są to premiery, które budzą taki dreszczyk słodkiego niepokoju. Ale są też premiery, na które się czeka po prostu całą duszą, całym sercem, na, które się, na które się czeka no, silniej niż na cokolwiek innego w życiu, bo ma się takie przeczucie dojmującego szczęścia, które wraz z taką premierą przychodzi. I taka właśnie premiera miała miejsce e, tydzień temu. I e, proszę sobie wyobrazić, że nie była to premiera płytowa, nie było to także DVD, a czasami również takimi premierami my się tutaj w Sieście zajmujemy. Była to premiera książki, e, na którą ja, <laughs> ale niestety nie tylko ja, bo lubimy czasami mieć e, pewne szczególne, e, szczególnie bliskie nam drobiazgi na wyłączność. A otóż nie, na premierę tej książki czekały miliony, więc to dla Państwa nie będzie też specjalna nowość. Wisława Szymborska i jej najnowszy tomik tutaj. Szczęśliwie się złożyło, że Centomik mieć będzie także swoją wersję płytową, proszę sobie wyobrazić, a my swoisty zwiastun dzięki uprzejmości przede wszystkim samej pani Wisławy Szymborskiej, ale także Michała Rosinka i najbliższej osoby, a także wydawnictwa Znak i pana Jerzego Ilga, fragment E, tej płyty możemy już e, Państwu teraz podrzucić. To jest w ogóle tomik zachwycający, choć ja nie powinienem o tym mówić, bo jakiś, e, jakiś tutaj słów można dobywać. Mój ukochany wiersz jest ostatni, nosi tytuł Metafizyka, ale wszystkie są absolutnie przejmujące i z tych, które zmieniają nasze życie. Natomiast skoro jazz, to jazz. Ela w niebie modliła się do Boga modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. A jeśli już za późno na takie przemiany, to chociaż, Panie Boże, spójrz, ile ja ważę i odejmij mi z tego przynajmniej połowę. Ale łaskawy Bóg powiedział nie. Położył tylko rękę na jej sercu, zajrzał do gardła pogłaskał po głowie. A kiedy będzie już po wszystkim, dodał, sprawisz mi radość, przybywając do mnie, pociechą moja czarna, rozśpiewana kłodo. I see. When we're out together dancing cheek to cheek.